ta'ala amekusanya mambo mawili makubwa jambo la kwanza ni maamrisho jambo la pili ni makatazo ameamrisha mambo mawili ambayo ni ya ujumla ni usul katika akhlaq ni usul katika tabia ameamrisha mambo matatu na akakataza mambo mawili ambayo pia ni usul misingi katika tabia Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha al-adl anaamrisha uadilifu والعدل هو وضع الشيء في موضعه الصحيح ni kukiweka kitu sehemu yake sahihi na kinyume chake ni dhulma kila pale ambapo hujaweka kitu sehemu yake sahihi ni dhulma na ndiyo maana miongoni mwa uadilifu ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wahda bila kumshirikisha na chochote ni katika uadilifu kwa sababu ibada ina sehemu yake ya kuelekezwa inaelekezewa Allah subhanahu wa ta'ala na kwa ajili yake peke yake anasema Allah subhanahu wa ta'ala wa'bud rabbak حتى يأتيك اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين na muabudu Mola wako peke yake bila kumshirikisha hatta yatiyaka alyaqin mpaka mauti yakujie non stop hakuna kusimama ilipoelekezwa ibada kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah akasema hiyo ni dhulma na wala si uadilifu akasema inna shirka la dhulmun adhim hakika shirki ni dhulma iliyokuwa kubwa kabisa hii ni nguzo kubwa katika ni nguzo kubwa katika nguzo za Uislamu na ni nguzo kubwa katika nguzo za imani shahada tu alla ilaha illa Allah wahdah la sharika lah iman billahi وحده kwa hiyo katika uadilifu ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wahda na katika dhulma ni kumshirikisha ukaomba vinyamkera ukaomba mizimu ukatambika katika vibanda katika miti katika mizimu wanayoitakidi mizimu wama ila dhalik yote hii ni dhulma na wala sio uadilifu wa min al-adl na katika uadilifu ni kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum sema ee Muhammad waambie ikiwa mnampenda Allah subhanahu wa ta'ala fattabi'uni nifuateni mimi Muhammad ninayowaelekeza ambayo si mengine isipokuwa ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala lolote ambalo hajalielekeza mtume sallallahu alayhi wasallam hata kama likiitwa ibada usilifuate kwa sababu ni uzushi na uzushi haufai kwenye dini wa min al na katika uadilifu ni al-adl bainaka wa baina nafsika وبين اخوانك وبين جيرانك وبين اهل مجتمعك na katika uadilifu ni kuifanyia uadilifu nafsi yako kwa kuihurumia kwa kujiweka mbali na maasi kujiweka mbali na kila aina ya maasi ni kuhurumia watu wako wa karibu wazazi wako watoto wako kwa kuwapa haki zao ni kuwahurumia majirani kwa kuwapa haki zao ni kuwahurumia watu wa jamii yako kwa kuwapa haki zao almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema Muislamu wa kweli ni yule ambaye waislamu wenzake watasalimika na ulimi wake yaani maudhi ya ulimi wake matusi kejeli dharau uongo ufitinishaji umbea uchochezi wama ila dhalik wayadi na waislamu wenzake watasalimika na mikono yake asiwaudhi asiwafanyie uadui kwa dhulma wama ila dhalik wala ta'tadu Allah anasema msifanye uadui inna Allah la yuhibbul mu'tadin hakika Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi wafanya uadui ayuha almuslimun katika yaliyoamrishwa na aya hii al-ihsan inna allaha ya'murukum bil'adli wal-ihsan Allah anaamrisha uadilifu na ihsan والإحسان له معنيان عام وخاص إحسان معنى مبيل معنى جملة معنى معلوم ama maana ya ujumla huwa itqanu a'malik ni kufanya uzuri matendo yako ya ibada na mtume sallallahu alayhi wasallam ameeleza kwamba anampenda mja ambaye akifanya jambo ayutqinahu alifanye kwa uzuri hadha min alihsan kutekeleza mambo ya ibada kwa uzuri wa hali ya juu ukiswali uswali kiuhakika kitoa zaka uhakikisha unaijua zaka jinsi ya kuitoa birrul walidain uangalie wazazi wawili kwa moyo mmoja sio kwa kulazimishwa wa hakadha atasadduq unapotoa sadaka utoe kwa moyo mmoja na kwa mapenzi wa ghairi dhalik ama maana maalum ya ihsan naf'u nnas kuwanufaisha watu kwa chochote ulichojaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala imma kwa ilmu au kwa mali au kwa ushauri au kwa maelekezo wa hakadha au kwa tarbia kwa malezi yote ni ihsan na yote haya Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan akasema wa ita idhil qurba na kuunda na kuunga udugu kwa kuwapa watu wa karibu kuunga udugu na watu wako wa karibu kwa kuwapa sadaka kwa kuwapa mali kwa kuwapa ushauri kwa kuwapa elimu kuwapa maelekezo watu wa karibu ni wa mwanzo kabisa na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam aliamrishwa alinganie watu wake wa karibu awalan kabla kulli shay Kwa hiyo katika aina za kuunga udugu ni kuwapa amba, ni kuwapa mahitaji wanayohitaji kama una nafasi, lakini hata ushauri, lakini hata amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar, hata kuamrisha mema na kukataza maovu, yote ni katika silatu rahim, ni katika kuunga udugu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam ametahadharisha kunako wale wanaokata udugu akasema la yadkhulul jannata qati'u rahim hataingia katika pepo yule ambaye anakata udugu kwa dhulma kwa uadui kwa kuchukia watu bila sababu katika ndugu kwa kugombania mali na mengineyo ايها المسلمون ديننا دين رحمه واحسان دينيتو yetu ni dini ya rehma na ihsan ni dini ya udugu kumekuwa na tabia siku hizi watu wanakuwa wakakasi mtu na mdogo wake bali mtu na baba yake bali mtu na mama yake wanaweza wakagombana kwa sababu ya vijimali vidogo kabisa vya urithi huu ni msiba mkubwa ambao umeikumba jamii yetu nasal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 fahisha jambo hilo ni fahisha miongoni mwa hayo ni azina zinani katika fawahish alliwat mambo ya kaumu luti ni katika fawahish ambazo tumekatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala bali min kabairi almuhlikat ni katika madhambi makubwa yanayoangamiza anasema Allah subhanahu wa ta'ala wala taqrabu zina innahu kana fahisha wa saa sabila msikurubie zina hakika zina ni fahisha kwa nini fahisha kwa sababu zina achilia mbali kuwa inachukizwa katika sheria sheria inachukia zina lakini hata binadamu mwenye akili timamu anachukia zina ayuha almuslimun na zina ni msiba mkubwa leo hii msiba ambao una, una utangulizi wake msiba ambao una vishawishi vingi kama vile utandawazi maendeleo teknolojia ambazo zimewepesisha watu kuona vitu mbalimbali vinavyofaa na visivyofaa ambavyo asili vingine si asili hata ya Mwafrika, achilia mbali Muislamu. Mambo haya yamechangia kwa kiasi kikubwa kueneza dhambi hii na baya hili la zina ambalo husababisha madhara makubwa katika jamii ikiwemo kuchanganyika vizazi ikiwemo kupatikana watoto wa mtaani wasiojua baba zao bali yafika kipindi hata mama mwenyewe hajui baba mtoto jinsi hali ilivyokuwa mbaya athari ya hilo hupelekea ukosefu wa maadili watoto watakosa maadili sahihi na hivyo huishia mitaani na baadhi yao huwa majambazi na vibaka na panyaroli na wengineo. Athari kubwa ya kijamii inayotokana na zina, na ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema innahu fahisha ayuha almuslimun, akasema walmunkar wayanha ani fahshai walmunkar, na anakataza alfahsha walmunkar والمنكر كل ما نهى الله عنه فهو منكر kila alilokataza Allah subhanahu wa ta'ala ni munkar hata kama katika akili yako hulioni baya na hapa ndio tofauti ya fahisha na munkar munkar inawezekana ukaliona jambo zuri kabisa fahisha akili yako haikubali kwamba hili jambo ni zuri lakini munkar inawezekana jambo kaliona ni zuri miongoni mwa hayo ni miziki ambayo ni katika vichocheo vikubwa vya zina na ndio maana hapa akaunganisha kati ya fahsha na munkar au fahisha na munkar kwa sababu yanayopatikana katika fahisha yanachochewa zaidi na baadhi ya mambo ya kimunkarati na miongoni mwa hayo ni muziki ambao umekuwa janga kubwa leo hii kwa vijana mziki ni haram katika Uislamu na katika sheria Allah subhanahu wa ta'ala anasema Allah subhanahu wa ta'ala wa minan nasi man yashtari lahu alhadith liyudhilla an sabili llahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa na wako watu ambao wananunua mambo ya upuzi ndio lahu alhadith ili waweze kupoteza watu kutoka katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu na wengineo katika masahaba mtume sallallahu alayhi wasallam wametafsiri hapa kuwa lahu alhadith ni mziki na ushahidi wa hilo sikilizeni au wanaosikiliza hiyo miziki wanajua maudhui ambazo zimo katika miziki asilimia 99 zinahamasisha zina wa maal asafi shadid na kwa masikitiko makubwa jamii yetu imeingia humo na imeangukia humo wakubwa kwa wadogo wake kwa waume unaweza ukasema vijana tu lakini hapana hata watu wazima na kina mama wamekuwa mtihani mkubwa zaidi na staili zao za kucheza vigoma na kucheza uchi mamitaani mabarabarani huku wakiwa na watoto wao wadogo wakiwaangalia mambo ya kufanywa vyumbani wanayoonyesha hadharani mitaani inna lillahi wa inna ilaihi rajiun huwezi kuita jamii ya namna hiyo isipokuwa itakuwa ni jamii iliyokuwa na takhalluf maana yake ni jamii iliyochelewa inayoishi miaka hiyo ya kibedui bedui ya kishamba shamba sana ama jamii ya watu waliosoma na kustaarabika hawezi kufanya vitu kama hivyo achilia mbali kuwa dini imekataza ayuha shabab enyi vijana eleweni kwamba umma hauwezi kuendelea katika dini au dunia isipokuwa baada ya kuwa serious kwa kuacha maovu na kushikamana na yale ya haki na yenye faida ima katika dini au katika dunia ndugu waislamu kwa kuwa tuko katika mwezi wa Rajab napenda kutoa tambihi ya kuwa mwezi huu ni katika ashhurul hurum ni katika miezi mitakatifu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amesema fala tadhlimu fihinna anfusakum msizidhulumu nafsi zenu katika miezi hiyo kwa hiyo madhambi katika mwezi wa Rajab na miezi mingine ya ambao ni miezi mitukufu ni makubwa zaidi yani dhambi zake ni kubwa zaidi maasi ya dhambi zake ni kubwa zaidi katika miezi hii hata kama katika miezi mingine ni dhambi na haifai lakini katika miezi mitukufu dhambi ni kubwa zaidi idhan hii kikiwe kichocheo kwetu sisi cha kujiepusha na kila aina ya maasi ikiwemo miziki na mwezi huu ayuha almuslimun hauna ibada maalum na hadithi zote zilizopokewa kuwa na ibada maalum ni hadithi dhaifa lakini mtu anaweza akafanya ibada yake kama kawaida anaenda umra anaenda umra wa hakadha wa min babi tanbih na katika mlango wa tambihi pia ni kuhusiana na yanayoendelea ya kusherehekea sikukuu ambazo si za Kiislamu, ambazo ni ibada kwao, kwao sio kwa Uislamu. La yajuzu ala almuslim almusharaka fiha, haijuzu kwa Muislamu kushiriki kwa sababu kwao ni ibada, wanafanya ibada kama ambavyo wao pia wanaona haifai kushiriki katika ibada zetu ambazo ni ibada. uwezi kuingia msikitini akaswali kwa sababu kwetu ni ibada na ndio maana hata tukiswalia maiti wanakaa nje kwa sababu kwetu ni ibada kwao si ibada kwa ibada yoyote ambayo si ya Kiislamu haifai wewe kushiriki pamoja na kwamba tunaamiliana katika miamala ya kidunia kama majirani bila kufanya uadui mtu wala kumdhulumu tunaishi kwa ujirani na amani kabisa hili ni jambo la wajibu lakini mambo ya ibada yasiyokuwa ya Kiislamu usivuke mpaka ayuha almuslimun tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe tawfik katika kufuata ya haki na atuepushe na kila aina ya batil tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuzidishie amani ya nchi yetu ambayo ilijaribu kujaribiwa na baadhi ya watu lakini walhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat nashukuru kwa neema hii Allah subhanahu wa ta'ala ya kutuondoshea janga hili na ili amani izidi kuendelea lazima tuendelee kuleta istighfar kuleta toba kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa maasi yetu tunayoyafanya kila mmoja na maasi anayoyafanya anasema Allah subhanahu wa ta'ala wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum mnayoyapata ya misiba ni kutokana na mnayoyachuma kwa mikono yenu kila mmoja aangalie maasi anayoyafanya ayache ili tuweze kupata ne, kupata neema za Allah subhanahu wa ta'ala ikiwemo neema ya amani neema ya mvua neema ya riziki mbalimbali kuchelewa kwa hizi mvua katika baadhi ya maeneo na ukame unaokuja ni kwa sababu ya maasi yetu sio kwa sababu ya serikali fulani au ya mtu fulani maasi yetu kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala hayo ndiyo maelekezo ya dini yetu kama hatubadiliki kila mmoja kutubu madhambi yake kila mmoja akaacha dhambi anayoifanya tutaishia kulaumiana tutaishi tutaishia kumlaumu fulani na fulani na hali haitobadilika hata aje nani inna Allah la yughayyiru ma biqaumin Allah anasema hatta yughayyiru ma bianfusihim Allah subhanahu wa ta'ala hayabadilishi mambo waliokuwa nayo watu mpaka wazibadilishe nafsi zao kwa hiyo kama hatutobadilika tutaendelea kuishi kwa wasiwasi tutaendelea kukosa mvua tutaendelea kupata majanga mbalimbali kwa hiyo ni wajibu kwa kila muislamu aete toba kwa Allah subhanahu wa ta'ala anasema Nuhu alayhi salam kuambia watu wake faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midrara mpaka mwisho wa ayati ikawaambia leteni istighfar Allah atawaletea neema mbalimbali kiwemo mvua zisizokatika nasallallahu subhanahu wa ta'ala alhidayah wat tawfiq وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه